amahoro kuri mwebwe mwese mwahisemo hadiyo isanganiro mu buhinga bw'ibyuma Alphonse kubwimana amakuru ndabashikiriza kuri uno mutaga agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ikigo bere kijejwe gutoza amakori n'amatagisi ya leta gihamagarira amashyirahamwe afashe mu iterambere akorera mu gisagara cya bujumbura kubahiriza amategeko ajyanye no gutanga ikori uvugira obere akaba yamenyesheje kuri uno wa kane ko muri ico gisata harimwo uduhaze murabikurikira mu ntara ya Cibitoke naho ibikoresho vyo kubaka birazimvye kuva hatanguye kwibonekeza ubukene bw'ibitoro mu gihugu ubu ngo abubatsi bari muhira kubera ko akazi kahagaze karimanzira uno munsi nawe adushikana muri komine Kabezi aho imitumba imwe imwe igeramiwe n'isenyuka ry'imisozi bikaba byatumye abanyagihugu batiza bo mu kanya nido nido ry'ano makuru isanganiro ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri byashyikirijwe n'umushyikiranganje wa mbere kuri uwa kane ariko ashikiriza icyegeranyo cy'ibyaranguwe na leta mu mezi atandatu aheze umushyikiranganje wa mbere agashimishwa n'ibyaranguwe ariko ah, agashikiriza ko hari bitakozwe bivanye n'uburyo butabonetse ku gihe hamwe n'ikiza cya covid cumi n'icyenda arengiyome bunyoni akaba ariko arashikiriza icyo cyegeranyo haretse iminsi itari mike imigenderanire y'aho gatoya hagati ya kosesiyona n'ubushikiranganji bw'indero ibyo nabyo bikaba byavuye ko impande zose hari ibyagoranye ku bijyanye no gutahura akamaro k'ibiganiro akamaro ko inama n'ingingo igihe hari ibitameze neza ibitameze neza bizokwamaho igikorwa twiga ingene tuba turabiganira mu mwanya mwiza byarashyitse aho tubona neza ko ubwigenge bw'amasendika no kwinjiranira bihonyanzwe turabona neza yuko abarongoye amasendika bigisha batoroherejwe bifatiye ku byo barimo barasaba kandi barekuriwe n'amategeko twifuza yuko rero iyo ngendo iyo bangira tugashyira imbere kuza turayaga igihe cyose hari bitagenda neza na cyane cyane ko dufise umugwi w'igihugu cyacu ibiganiro mu kazi kuduhuza twese tufatire n'akajya ko kuwushimira kuba washinye ufata iya mbere mukicarira ibyari bitandukanije gushika kuri wose inyishu biciye mu masezerano y'umwumvikano yahabu yaboneka amasezerano biboneka ko twifuza ko aho bigeze boraba ibijyanye n'ishyirwa mu ngiro ryayo aho bigeze kugira ngo by'ukuri dushobore kubandanya dutsimbataza umutekano mu kazi gutyo n'umwimbi ubone kwiyongera muri uyu mwaka rero kosesoma izobandanya gukorera ku migambi nyamukuru yo gushyira imbere kujya inama n'ingingo yo guteza imbere abigisha biciye mu kubasaba guhindura ingendo kuko umushahara wonyine ushobora gutunga umukozi tubandanya tubahimiriza gukora iyindi mirimo ishobora gufasha mu bijyanye no kongereza amikoro twamuze yinze ku mushahara gusa ntibishobora gutuma umuntu abaho neza nk'uko abyifuza cyangwa ku muryango wiwe abarongoye ibitaro by'amakomine mu ntara y'ubuvuzi ya Karusi nabo basaba abarongo intwaro n'igisata c'amagara y'abantu kubaronderera abo bafasha ngo ayo mavuriro mato yahinduwe ibitaro aje ku rugero rw'ibitaro koko ibyo ngo byotuma bashobora gutunganiriza abanyagihugu babituye ibyo byashikijwe kuri wa gatatu mu nama yahuza abajejwe igisata c'amagara y'abantu abarongoye intwaro hamwe n'amashirahamwe afasha muri ico gisata mu ntara abo bakemeza bemeza ko biteguriye gufasha ibyo bitaro by'amakomine ariko gushika ubu ngo nta mategeko abigenga ni nkuru tubaza Blaise Pascal Kararumiye abo baganga barongoye ibitaro by'amakomine biherutse kuva mu mavuriro mato yo mu makomine ndwi agize intara ya Karusi bashikiriza ko ibyo bitaro bishasha bikeneye bimwe bidasanzwe imfashanyo z'uburyo butandukanye kugira ngo bishobore gutunganiriza abanyagihugu nk'ibitaro nyene bati “Ibyo bitaro vyofashwa haba mu kuronswa abakozi mu kuronswa ibikoresho bitandukanye mbese hamwe hamwe bakaronswa n'umuyaga nkuba akarorero gatangwa ni nk'ibitaro vya komine gihogazi vyahora ari ivuriro rito rya mugogo baronkejwe amamashini nyabwonko ashika atanu ariko ngo gushika ubu akaba atarakora ngo kubera ko atamuyaga nk'ubuhari nk'uko bivugwa na muganga arongoye ivyo bitaro ibyo bisabo abo baganga babishikirije kuri uyu wa gatatu mu nama yo kwerekana umugambi mushasha ugiye gufasha igisata cy'amagara y'abantu mu ntara ya Karusi uwo mugambi ukaba wari gushyikirizwa abantu bose begwa n'iterambere ry'icyo gisata muri iyo ntara umuhuzabikorwa w'ishyirahamwe memisa belgique ryateguye uwo mugambi rifatikanije n'ishyirahamwe ry'abaganga batajya mu karuhuko medecins sans vacances mu rurimi rw'igifaransa ati turiteguriye gufasha ibyo bitaro bishasha by'amakomine muganga nkuru nziza Edouard ashikiriza ko intambamyi ari uko gushika ubu ngo batarabona igitabo cyerekana ingene ibyo bitaro bikora cyangwa bitunganijwe muganga nzisabira leonidasi arongoye intara y'ubuvuzi ya karusi arabahumuriza yakaba yashikirije ko mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bariko bategura ico gitabo cerekana ingene ivyo bitaro vy'amakomine bitunganije n'ingene bikora inkuru ya karimanzira Imitumbi imwe imwe muri komine kabezi irageramiwe n'isenyuka ry'imisozi rituma abanyagihugu batizabo mu ntwaro bamenyesha ko icihuta kwabaye kwimura abanyagihugu mu ntumbero yo kubakingira bagasaba abanyagihugu gufatana mu nda abagira neza nabo bagafasha karimanzira uno munsi iyo migaga nyine ikibonekeza no mu ndimiro aho imirima imwe ijya yarashungurukiye mu mwonga bano bati isenyuka ry'uwo musozi ntacyo rifitaniye n'ikiringo cy'urushana turimwo kuhadagurika kw'iyi si kwatanguye muri iri ci riheze twabibona hatangura hasama hamwe hamwe none murabona ko ubu byayegeretse rwose n'amazu yatanguye kuzabira yasenyagura kandi murabona mwe yarasenyaguritse abandi baho hepfo bakatubwira ati aho ko rumaze gukura aho hejuru ku mutumba ruzosuguma rusirepfo abari hepfo rero namwese kuhava agacimbiri ceri kari ku mutumba migera indimo n'ibiti harimo n'ibiti by'ibyamwa byarukiye mu mwonga w'uruzi karonge ku buryo bwatangaje abanyagihugu bo kuri uwo mutumba Emmanuel Sabato akibaza nimba atoba ari ubutare bwoba butuma ahubwo twege nk'abe n'igihugu bangaha ngo turungikira abahinga bakaraba ko atari ibintu by'inzahabu byoba bihari byoba bituma ibi bintu bimanyagurika abo banyagihugu bo muri komine kabezi basaba abagira neza kubagarukira ko ubuzima tubayemwo nyuma yaho kuhava nkuko twatsindara aho twatsindara unyene urumva aho umuntu yatsindara unyene ubuzima ntibugenda neza ntabagifungura neza ntabakibayeho mu muryango neza kandi ntabagitegekanya mu muryango ngo birakoreka neza urumva amategeko yo mu muryango atagira ntacahungabana twebwe rero ico dusaba ubuheruka hari abandi bahuye n'ivyago nk'ibi natwe vyadushikiye umutambukanyi wa nyakubahwa umukuru w'igihugu yaraze arafasha natwe turago tugomba abantu boza kutugarukiraho kuko murabona harwinziwe ngo n'inzara abajeje intwaro kuri iyo mitumba bavuga ko bashikirije izo ngorane zihindagurika ry'ibihe inzego zibakurira ibyemezwa na Ferdinand Anezerewe umunyabanga wa komine Kabezi avuga ko mu bihe nk'ibi abanyagihugu basabwa gufatana mu nda nuko duca duhimiriza bene gihugu gufatana mu nda mu bumwe no kugiranira umutima w'urukundo iyo bishyitse aha ku mutumba kanaka akaba haduse ako kuntu imisozi usanga iriko iratwagwa twabwira ko bategeza kubaho kandi mu gihe bishitse ugasanga harimo abadafise aho baba tuca tubabwira yuko bogerageza bakagenda bakimuka bakagenda bagasaba indaro imitumba ya kiremba migera mubone na rugembe niyo ihanzwe kurusha iyindi n'iryo senyuka ry'imisozi nk'uko byemezwa n'abajeje intwaro muri komine ya kabezi bakavuga ko ahanini biva ku ihindagurika ry'ibi radiyo isanganiro imurambya imwaro igitega Karuzi Bubanza Cibitoke Kayanza na Ngozi ni kuri megahertz ijana na rimwe amakuru arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'indwi amashyirahamwe afasha mu iterambere akorera mu gisagara cya bujumbura hamagarirwa kubahiriza amategeko aje no gutanga amakori mu burundi na akamo k'umuvugizi w'ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi ya leta obr hakaba hari mu ruganda n’abarongo ayo mashyirahamwe sitaningi ndakumana avuga ko hari uduhaze muri icyo gisata nk'ibijyanye no gutanga amakori ku bakozi Eh, uno munsi uri hejuru ikigo caramutse eh, gikoranya abaserukira amashyirahamwe eh, amashyirahamwe mpuzamakungu n'ayo mu gihugu bimwe abantu benshi bakunda kwita ama ONG ni ukugira ngo ikigo kiganire n'uwo muce w'abatangamwimbu ku byerekeye ibanga ryo gutanga amakori n'amatagisi biri mu ntumbero rero ikigobe beri cihaye kugira ngo eh, dushobore kuganira n'abo bose bafise icyo baterera mu iterambere ry'igihugu biciye mu itangwa ry’amakore n'amatagisi kugira umwimbi w'igihugu utera imbere eh, biribonekeza cyane yuko eh, uwo muce w’abatanga kore nawo nyine navuga nti hariho utuntu tumwe tumwe tuza turabasoba amashyirahamwe benaya atangura imirimo ni nkenerwa yuko amenya amategeko agenga amakori n'amatagisi mu burundi nge natozwa aha twavuga nk'ikori ku mishahara y'abakozi hari haho usanga eh, nk'ishyirahamwe runaka eh, ritazi yuko ritegerezwa kuza kudeklara ikori ku mishahara y'abakozi baryo cyane ugasanga eh, badekaraye ibitari byo ntitwovuga ngo ni ba naka ariko ibyo birashika ari nacyo gituma tujya dusaba eh, yuko eh, ayo ma ONG ategerezwa kumenya amategeko dufatiye nko ku makori ku mishahara bategerezwa kumenya ingene iryo kori ritozwa turahimiriza rero yuko eh, mu bikorwa byose by'ama ONG haba aha hagati mu gihugu haba hagati mu gihugu haba iyo bariko barinjiza ibintu mu gusaba ama exoneration haba igihe poroje ziheze cyangwa ONG yugaye yuko kwama bakorana n'ikigo mu iyubahirizwa ry'amategeko ajyanye n'itozwa neza ry'amakore n'amatagisi hano makuru tuyabandanirize mu ntara ya Cibitoke abantu basanzwe bakenera ibikoresho byo kubaka muri komine rugombo bamenyesha ko bibashikira ubu bizimbye abasanzwe batanga ibyo bikoresho basigura ko bizimbye kubera ubukene bwa mazutu ubu n'ibido ya mazutu bayironka kuri magendu bagasaba nako abasanzwe bakora akazi ko kubaka bakamenyesha ko ubukene bubugarije kubera amashaniye yahagaze n'inkuru tubaza Alex Ndayiragije hatari yake muri komine rugombo igiciro cyo kwikorera umucanga mabuye igravye kujya n'ibindi bikoresho byo kubaka caraduze hagati y'ibihumbi icumi n'ibihumbi mirongo ibiri abafundi bari bari basanzwe batunzwe n'akazi ko kubaka amazu bamenyesha ko ubukene bubugarije cyane kubera ngo babaho ku munsi ku munsi ngo bavuye ku mashantiye ngo rero birabagora gutunga imiryango yabo bagasaba ko icyatumye ayo mashantiye agabanuka cyotorega umuti nabo bashobore kuronka akazi mu cibitoke alexi ndayiragije radiyo isanganiro tuve mu cibitoke tuji ingozi aho aborozi bo mu n'isekeza riri kuriraba ryo kubangurira inka ku basaba nabo ko boshikirwa kuko ngo bamaze kumenya kunguko kari muri ico gikorwa Innocent nta karutimana bijejwe mu ntara ya Ngozi akavuga ko aho bariko bakorera ari mu makomine ane gusa umugambi Prodef ukoreramwo hamwe ngo boronka imisemburo bita hormone mu gifaransa n'ahandi bohashika agasaba ko leta yo bafasha abo borozi nabo bagashikirwa n'inkuru tubaza Apollinaire Mozagara iryo ryo kubangurira ku rushinge ririko riba ku zirenga gato amajana atatu zo makomine ane bicendagiza intara ya Ngozi amakomine ya Gashikanwa Ngozi Usiga na Kiremba umugambi Prodefi watanzemwo inka aborozi bo muri ayo makomine yandi basaba ko nabo boshikirwa kuko bazi neza ko inyana ivutse kurushinge rushinge iba ari bwiza itanga amata menshi umwavu eka n'inyama inosana karutimana rico ikorwa mu ntara ya Ngozi avuga ko n'aborozi muri ayo makomine ane batazoshikirwa bose ngo batoyemwo bamwe bamwe baravye imisemburo bafise bahawe n'umugambi Prodef wajejwe ico gikorwa co kwimisha inka asaba leta kurondera iyo misemburo gutyo mu biro bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi bukayamana aborozi bose bakeneye kwimisha bakabironka inosa nta karutimana aremeza ko ivyo vyotuma inka z'ubwoko bwiza zigwira gose kuko inka ivyaye inyuma y'amezi atatu ica isubira ikima gupima ku rushinge ugasanga ku mwaka umwaka inka irabyara ingozi hamwe n'abanyagihugu bavuga ko batashimye ingena amatora ya komite ikorana n'ivuriro yagenze abantu batatu bakaba bafashwe n'igipolisi ku mvu z'amatohoza n'inkuru tubaza Space Caritas Kabanyana abantu batatu nibo bafashwe ku mvo z'amatohoza ku mutumba wa murengeza muri komine mpanda kugira ngo babazwe ku bijyanye n'akajagari kadutse kuri uwo mutumba kuri uyu wa gatatu amakuru avaho ku mutumba wa murengeza akavuga ko ejo ku mugoroba hari umuntu yakubiswe cyane ubu akaba ariko aravurirwa mu bitaro mu ntwaro ku mutumba basigura ko byatanguye mu gatondo aho hari umunyagihugu yabujije umukuru w'umutumba kwinjira mu biro aranamukubagura acarahunga mu gihe yari asubiye kuboneka ku mugoroba bagomba kumufata ngo bamushyikirize inyamiramabi haciye haduka akajagari haboneka abamurwanirira ngo ntafatwe ari naho yakubiswe yakomerekeye nk'uko byemezwa n'umukuru w'umutumba uwo mutware nyine akamenyesha ko akajagari mu ntango yako katanguriye kuri komite zo gukorana n'ivuriro abanyagihugu bamwe bamwe bavuze ko amatora atagenze neza mu gihe amakuru avaho ku mutumba wa murengezi avuga ko yari imishamirano hagati y'imbonerakure n'abaseneri ku bijyanye n'ayo matora nyine na dine n'ibitanga arongoye komine mpanda we arabihakana asigura ko muri iri joro ryakeye nyine yahishikiye asanga akajagari kaheze yaheze kandi ngo ako kajagari kari katurutse ku kaboregwe akanamenyesha ko uwo mutumba utekanye muri kino gihe nayo abakubaguye umukuru w'umutumba ngo bo bibazwa mu nyamiramabi sipesi kabanyana muri komine mpanda hajyayo isanganiro